mlaku mlaku waya sore Ono wong wedok mlayu abang klambine diuber wong jare ngote tempe bareng tak cekel dadak bojoku dhewe waduh duh duh aku cek isine bojoku tak gawa nang atiku mangkel tak lentikno jaran kari tapeng tino yo lari pa kasi kupang terus nang gunung cari mandek no jalan di ponegoro aku nginep jawangi tepat sores toko luar negeri aku ngomong good morning my name is Kartili follow me because I have a lot of money. You know, this fabric bullet belongs to me. Yo tak pikir dulur iku turis teko Inggris. Aku takon what you know me. Cewek ing guyang guyu barek free. mas pringis dadak ngomong jenenge tul kiem ponakane wagrake terus aku cak rumangsa kancinan gak opo-opo cewek iroso lumahayan aku kai kecilu Yo omong-omongan dadak cewek mlayu Satu tarik tambah jogayan Aku bengong Terus jadi penasaran Jam telu bengi Ono cewek kelambini Abang Wong bujangan pacar Cacak bako janganan Bareng tak kucok aku cicap yo tak pikir pikir kelaku aku yo gak tebak wong wis tuwe tingkahku kok tambah rusak aku terus eling jange nglumpukno sana kurang rong dino aku kabeh nyunat no bapak anak-anak balik nang ngarep mana Lah iya. Dasar awak pancen iya cek apa sih? Iya kota pandir. Tepak malam ya dina jamu awake timbang turu sore-sore dengke cewek ngide-ide dhewe. Tak pikir keturon, Mang. Watu iku jempene tepak klesetan. Kaide angkate iyo kayal kayal mbak mbek mancal mancal aku disombol jepaplak. nyandak-nyandak lagi tipe wong sing duwe data kok tolong-tolong ake wong metu kabeh anggawa pentung aku wedi atiku bingung kecegur egek keglondong-glondong sik peteng watu iku gak ketok uwong aku wedi ndrosopno wite lompong suwe-suwe aku katuron dikrikiti tekuton kira-kira jam siji bengi aku mati rasa kue sepi kata ono seno nangi aku melayu nubruk banget temi banget temi huyu sebab ngerti cari kapo aku gak mari-mari kejak lepo oma tampu di pateni wong sing ngubur supaya gak ngerti terus kuya kita koni tak ceritani aku dituturi jalukku apa aku ditari tak warah ngelak aku ditutoni yupain ten ketiban kenjala namung semanteng itu nanti aku keling nek aku ning negara kene iki duwe jabatan kok malah baleni barang lawas iki tapi kenang-kenangan iki kudu dibaleni suatu saat suatu saat tuh moro Tuhan safari suatu saat awak iki ya kudu ngiling-iling barang sing wis aku iki duwe bojo sing ayu nih kemanten anyar oleh rong wulan duwe buruh arek teko pagi sadi Endro iki tandaan. Eh. Wong dadi bojange pati kok telung dina rupane abane nduk watu sing gumbul paikun. Endro Gusti ingkang minulya. Aku ki patih bener yang diundang Gusti. Inggih eh, pareh patih pareh. Gusti patih kuping apa slebor? Ilir Gusti. Nyopo kabare wak sureng? <laughs> Kula bingung Gusti. Napa bingung? Nek kene iki kurang mangan mangano. Eh nggih, cukup ning kotakan. <laughs> Asal neriman Gusti. Wis keduman nggih. Sampun potong meni. <laughs> Kula biasane niku lek basa Gusti metu kaitan niku gending julajuli. Heeh. Mm -mm. Niki drobah pangkur lamba ya. <laughs> Dudu pangkur lamba lho. Napa? Kok iso lomba iki dibasan kok lamba. Wong awakmu ya sering tanda, hanya ngerti lek pangur lomba. Ini ku lek dibahasakan lomba jadi lambah Oh, lek bahasa Inggris rangkep. <laughs> kula ngene eling Gusti, eling opo le? Eling jamane kula seneng taipan biyen. Hmm, nek dina <laughs> ya goyangan. nggih. Sabare ya bare. Prai. <laughs> Ah, wong rupamu kan ya ngono. Wis aku kuatir, mangane tak cakup tak dolan ke patiane aja sampe kembaleni sing kaya ngono. Nggih. Kulo sak umpun kepadaan ini mencakup pendamelan macam-macam gusti. Koyoto, koyoto nyapu nyapu, koyoto pertamanan, koyoto nyuso nih kiri. Orang ngerti lah bagi herder. <laughs> Wong kok nyuso Oh anu, berumat sih. Berumat sih. Eh, iki dolan wae. Eh, kiri iki mare pekoro. Ya pasti kalau tol di pusnani kalian Mustafa. <laughs> Wis gampang tak runding iso eh, Iya. Eh, eh. Iki ngene kabare wis nyepake para panganan-panganan. Sampun, panganan sudah sampun telas, Gus. Lho. Lah aku ora uman iki. Ora wis telas ora uman. Kangge ingkang wonten wingking sampun telas ingkang kangge panjenenganipun patih. Wah, kangge sampun siap. Kan kagian ingkang. Dipun ingkang ingkang wis disiapno. Ingkang sampun. Gusti Putri Patih. Oh, Gusti Putri Patih menika tesih. Ah, Loh, atuh to. Kula wong ngincing. piye nincang rene le eh duh <laughs> aduh Pati kok pencilaan wong gusti pati wedok kok Maksud kula kersane mboten bedo. Aku dhewe gak kok berngijeng. Gusti putri. Putri Gusti. Aja walak walik Menika. Ngono wingi pun timbali kan Gusti Patih. Wingi di gak jare gak patek iso saiki ngomongi akeh. Dengaren awak Menik menik. Kok meniki dhe Gusti Putri? Menika. Menika. Dengaren kok prei. Eh nggih. Biasae. Eh. caipongan. Eh nggih. Nono pemborong kupang jaya. <laughs> Dipun kangen leren kali safari. Gak tapi wong kesenengane wong ki dhewe-dhewe. Eh, Pokok ngerti kewajiban. Eh, Diajeng. Pada menapa Kang Mas? Piye oleh menoto kasur? <laughs> Sampun dalem, sampun dalem tisik Kang Mas. Lah opo iki? Ditakokken kok moro kasur Gusti. <laughs> lain. Oh, penjenengan mepe. Ini itu tuh kasur an, tuku kasur anyar. Orang, kasur ranang <laughs> Kasur iki anyar. Eh, nggih, Tapi wingi ku kepancal. Terus suwe. Eh, nggih, kucing. Pancal kucing. Eh, nggih, kucing. Kene dondomanan, Bro. Kok dadi tukang gender. Ya. Iki aku kok nyimpen ora enak. Kan teman apa to Kang Mas? Apa to rekaman iki digagalake? <laughs> Nah, Hendra itu jadi buruh ya orang tahu ngekei pandangan, pendapat. Wes budal-budal tae. Kula sampun paring dawuh dhateng panjenengan Gusti. Oh, kliru. Aja paring, ngaturi. Ngaturi. Kuwi sekolah. Priksa bile lepat anggen kula matur kula nyuwun sih agung pangapunten. Awakmu koyo kidungan ngremo. <laughs> Pringat pringit dodono tumu sak genteng-genteng. Iku pari Andre. Ha, nggih. Sopo kae? Lho, lho, lho. kemrodok kadang kali berantem gak kok gak kemrodok melaku biasa nyuwun sewu gek oh tumenggung nggih ngono pari gawe apa kok nganti nang kepatian lah menika ingkang menika sinten oh boro daftar menika oh, boro to boro boro boro sing gak mbayar nduk kene oh berang nggih boro pembantu pembantu kenalke iki Eh nggih. Kula pembantu panjenengan sinten? Indra Winolakibo. Endra <laughs> Winolakibo. Nggih. Kula safari. Digoleki jo. Awakmu digoleki jo kerto. <laughs> Eling ya Gunarasa. Maksudene napa safari temenggung Gunarasa? Gunarasa niku maksude napa? Guna niku digunakno. Rasa niku enak. Dadi digunakno ya enak. Biasa <laughs> ya ngono to, Ndra. Eh nggih, Gusti. Eh, Iki kok miyak-miyak para barisan nang krawitan yo nopo? Kula niku dipun utus kalih Gusti Ratu Ngeketi. Terus kabule tindak ngriki ngaturi panjenengan. Terus sekalian dipun tindak datang keraton. Wah, berarti kenduran berarti Gusti. Mboten kenduran. Napa ketemu, Gus? Pancak. <laughs> Wah, iku cukup kula mboten semrepet iki. Dadi semrepet iki aku. Oh, mboten semrepet. Dadi aku ditimbali nang kraton. Dina iki dikon nang kraton. Bisa meningo. Loh, bisa hmm. eh, meniko. Wis, temenggo kok pating pecah Bisa meniko. Ini, Tro. Awakmu melu nang omah. Lho, melu nang omah. Tuh, derek mawon. Namun ngeten, kula njagi keselamatan panjenengan. Nggih. Mangke menapa njenengan badhe dipun kudo paripeksa? Lho kula badhe mendel to. Kudo. Ya ora usah wong celana. Udo wong iki celanaan kok. Rudo. Oh nggih. Wah. Kudo paripeksa. Ora ora jaran. Oh ora tau gabungan karo Pak Sis kowe. Eh, Aku dhewe bingung kok. Wis diajeng. Nang dalmai, ya. Lah menika nek napa-napa perlu nyarter mawon. <laughs> Lah kowe nggowo apa? Ngojek niku. <laughs> Temenggung kok ngojek iki. Nah, nek ngojek monggo ditumpaki tiang tiga kados dateng petung roto rata, Gus. <laughs> Dalam ngojek itu mbak ewang telu. Okay. Lah aku ke Bondi. Ojo melu. Lampu nih. Lampu. Nanti wonten ngajeng Hendro wonten tengah-tengah. Nah, panjenengan wonten wingi pun Hendro. Lajeng. Kula nyedot njuk. Wah, kusi temen gong itu keren tuh. Lho, goncengan sekawan lho, cuman apa dah? putih disetut, jadi lho yang nopo nih. Eh, ndro, kalau temen gong kok podo ae. Ini nih, ndro, jauh barang sing wis kependem. Eh, gini. Pekoro ngompre wong tulu bian. Eh, gini. Kurusan cek. Sejarah. Jeblok, ya. Terus eh, diajeng karyo neng kepatian, aku tak tindak nang keraton. Ya, temen gong. Ndro, ayo malu. Wis, karyo sulamet. temenggong kunadi aku rung wungu isih lorek anu isih turu oh. kok kowe wis tekan kraton apa kowe iku bakti karo aku tenan mboten ngaten tok Gusti iya iya nggih kalih bakti bakti dateng Gusti iya toh. Nggih ngawula Gusti. Sebalike aku mentolo karo kowe. Lah kok api aku kudu ngrupeni lan keluarga. Ya, kula sampean dadosaken napa Gusti? Lho, kowe kan yo temenggung go Padha wayang air. Ya kabeh wayang kabeh ah, ya. Kowe kok dadi manuk. Manuk pakare gak sedeng ngono kok sampean. aja akeh sing merebuk rene aku ki ratu sih bujangan ya toh kurang bojo ora apa-apa oh. ning kurang duwe jodoh kok kaset Gusti iya tak kaset meh Gusti menika umuripun pinten aku 58 dadi rabi 6 tahun mungkin aku sering mati pun kuat iya iya iya wonten kula. Heeh. Kula nika sampun juluk Temenggung. Oh, Temenggung Kunadi Samandra Gunung. Oh. Tunggale Mondro Kedurus. <laughs> Oh, mboten. <laughs> Iya. Mandra Trika. Lah aku ratu yoan. Oh, suarane serak. Oh. Ratu gak tau heran aku. Bengi ngelutus aku. Serak-serak basah. Iya, iya, iya, iya. Eh, iki aku ngutus tembungku sing siji jenenge sing saripah anu sapari tak untu sakono kepatian roh kepatian dereng sandengi puro nggon nggon Gusti sapa iki Nah, menika patene sate teng jabi. Jabi ku apa? Jawi. Oh, jopo. Suan, suan, Gusti. Iya, iya. Ngaturaken sungkem pangabekti konjuk sandaping bebodo. ora lewat pujo pangesu tak tampani pujo pangesu ku ya tampan ana dadi pimpongan jenenge nggih kula tampi tangan kula kali kula ketak wonten jajak dateng ritmo garu terus Ya ya ya kula ketak wonten jajan niku dasune. Jajan iki jajan. Lah niki sowan kula teng kraton kok malah ditabuhi tumpak teng. Yo pancene wis kombinasi. Nggih. Awet yogane iki wis kabeh ku tenar kompak kompak kabeh kabeh utang wong Nggih, batur pun menika. Kula kalian batur kula. Oh, karo sapa? Oh. Endro Aku roca iki. Endri to. Endri. Gusti. Gusti. Gusti. Oh tak kodok kan kada dano. Kowe ra ngajeni karo aku. Sopo kuwi, Pate? Niki pembantu. Oh, bulo to. Pembantu Gusti. Siap, siap. Asmane sapa, Le? Kula Endrewina Sibo. Waduh, bocah ganteng kuning. Oh, bolote. <laughs> Gak tau adus. Iya, iya, iya. Kula ngaturaken sungkem pangableket iki. Iya. Bekti. Hmm. Nggih. Bleket iki. Bekti. Plek-plek <laughs> Tak disiki. Ambil disiki ya iki. Ngomong menawi canten diatur mien. Wis aturaken sembah panapeti. Dibleki celati. <laughs> Wis niku mak Iya. Yo. Derek saking ringking Gusti. Hendro, saiki lumengsero tekaning ngene pate. Saiki dar-daro. Iku mang Iki temenggung kunadi. Sakit kula tumbas? Loh, iki sering bon-bonan remo. <laughs> Mbon janjangaken Gusti. Tapi gak duwe patean. Wonten wigatos napa ngantes nimbali ingkang patih. Sapermu ning kraton kene ora liwat aku bakal njaluk tulung karo sliramu teh. Kadhing teraken ulem-ulem. Aku wis winyanane. Iki karek rong puluh sapari si burung. Tapi krungu kabar, ulung-ulunge satu sing teko mek loro. Duwe tekor 6000. Ojo peringisan. Kulo siap pamit sedoyo. Riamun pun siap. Iya iya iya. Yo, pandung aku eri ya tanpa nono muka-muka kue kanti wilujung selamat terus wonten nih gatos no patih aku lek dulu kau lo cilik neng keraton kene kabeh soro uripe ingin menopo sebab becak kabeh <laughs> oh lalu ini pendamalan. iya iya itu nopo nopo orang bob orang bob popo orang popo cuma eh penyakitnya tambah suwe tambah keh esok lorot sore mati sore lorot pagi hari juga meninggal. Oh, mereka keterak keblek. keterak begeblok keblok. Kacun, ah. wanten jauh nopo. Aku oleh wangsit mantung itu. Inje. Malah rong piring. Iku pangsit. Oh iya. Uh, wangsit. Inje. Aku bisa nulung kau loko cilek kafe neng kudune kue kudun nulung karo aku. Inje. Golek ojamu tengah ngalas atau neng gua. Sing maksudnya nang gunung seremet seremet apa? Nggih Eh Sremet. Gunung Sremet gelek oh jenenge keleng sing sisik emas. Oh cek nyambek katane nyambek. Sanes. Apa? Semut sisik emas. Trenggiling. Oh, trenggiling sisik emas le. Sampeyan kok minjam iki. <laughs> Ya trenggiling sisik emas. Oh ngaten. Yo yo. Lek pancen iku kinabulan kowe bakal oleh pahala. Yo. Sapa sing gawe ngklik? Mating munggah pangkat, munggah pangkat, kowe lak patih. Nggih, <laughs> tak tak jadekno iso Patek. <laughs> Lah kok malah melorot? Ya wis apa kena urusan pangkat niku kula manggaken. Perjuanganmu dhisik. Kewajiban kula badhe kula ayahi. Mm -mm. Menawi kula wangsul mboten beto trenggiling sisik mas dos pundi? Oh, lek perlu tak perjayane kowe. Aja bali-bali nang kraton lek ora nggawa sisik trenggiling mas Pungaten. Mm -mm. Pangestu panjenengan kang kula suwun. Tak idoni, anu tak ideni ya. <laughs> <laughs> tak ideni. Ratune, drah ratune kurang ajar. Tapi <laughs> sing anu malah ame didoni. Ini di ditonyo ratune. Oh, ora ora, tak ideni. Kamu melu aku apa ning kraton kene? Kulo tetep nderek bebedak. Bebedak nyekel trenggili. Sisik Mas, sisik Mas. Enggak. Wes menggong. Kakang tumung safari. Monggo monggo. Gusti Ratu. Iya iya. Kula nyun pamit. Sumingkira tak dongakne kaya banyu mili. Pengestu panjenengan kang kula suwun. Mek sitokmu. Panesiku <laughs> mek sitok. Lah ingkang kula suwun. Heeh. Mugi-mugi kula engkang, kasil ingkang dados ingkang tugas. Walah, <laughs> pati engkang ingkang to. Eh, Temenggung. Heeh. Apa Temenggung? Iya. Menen apa? Temenggung. Dalem. Rene aku iki, yo. Wis kaya ngene pikir aku ora karo-karan. Nggih. aku. Tak ngelipur ati kuning taman. Iya, Temenggung. Temenggung, kula dherek aku. Nggih, nggih. Lho, cocok go apa? Gopo obor Gusti. Lah kula niki jagen wonten pundi? Jagen, jagen. Kelek ngomong. ning nggone kraton iki Joko. Oh. Oh, Kalau paribasan mlebu kraton iki ora ala palirah teko aku. Oh, Balekke wae. Kudu ngerti tanda asmane utawa tata asane Gusti Ratu selamat hari Jaya Kusuma mangun. Saya <laughs> nak mangun nih, mangun nih bapak coba mangun nih. Mangun, gih, ya, mangun, mangun, mangun, ya, ya. Iya, kue <laughs> seru loh, ya. Wes, Lawak dhewe iki selaku blendung. Ah, eh, temenggung iku kudu ngugemi perintah Gusti. Aku tak sare. Tak sare aku wungu. Inggih. Pas wungu aku dahar. Sikatan pun lali sikatan. <laughs> Senajan ora sikatan nang kemuku gelok. Ah, Safari. Inggih, Mang. kuat. Yo, jaga yo, Sis. Bung. Kowe jaga kulon aku tak jaga wetan ya. Ora dadi sitok ya, Bung. Lho, ora ngono iki tugas awak dhewe. Bayaran iki nek kowe iki nyambut gawe sukses, heeh. dundake. Wong jogo kudu buta melek. Lah, kok durung sumbangan gula kopi? Lho kok sumbangan gula kopi wonten nggone Kraton kene gula kopi sembarang wis semepak. Oh, semepak. Neng iso tuku. Kuat nek. Ya ora ana perang-perang dina iki sepi. Sementara iki. Gendah hmm. sing iki, kon sing aku sebenarnya. Oh, ngono lho. Terus? Kon sing turu. Ya ngono ya kena. Ya. Jadi salah situ sing pecah. Aku malah terus. Wah, kowe kok Iya, Iya iya iya iya. Maaf sing. Ya mari aku bali ngono. Ya aku turu dhisik kowe sing jaga. Sak temene sing ngendu sapa Ya ini iki yang ngembleh kabeh to. Oh. Iya iya. Iya iya. Ayo ayo ayo ayo. Jaga ning ngarep. Iya. Ayo. Heeh. Bote ngabdi karo negara. Eh nggih. Wong ngisor yen diutus wong dhuwur iki kudu sandika dawet. Lho, ah, klensi. Sandika sandika angsle. Patuh niku lho. Jauh, jauh. Lah nggih patuh. Iki wis munggah gunung mudun gunung. Enten gunung pitu niki wau sing diliwati. Cuma aku gunung abang gak tau tepak. sing abot kula munggah gunung kuning wau. Kone ling-ling nak balik. Iki ngene awakmu aja bali-bali yen ora entuk trenggeling sing wulune emas. Wau enten menawa trenggeling. <laughs> Wau enten trenggeling tapi mboten wulu emas. Ulu apa? Wulu pecel. <laughs> Iku jenenge trenggeling wis dipecel iki. Kok panganane iki mang gendinge apa to? Niki wae gending pesisiran Surabaya. Eling-eling aku sik dadi Joko Sampun. <laughs> kula nate gendhing niku singen nalika dadi Joko Tole. Iki lak Joko Jokowan. Tapi ben iki gawe Joko Taruk. Gusti, ana ningali panjenengan saat ten Gusti. Lesu napa mboten udang di balik batu. Wah, aku ya krungu. Ucapan ngono kuwi tau krungu. Udang di balik batu. Maksudnya nopo niku? Ya stapon karo Pak Guru. Ono maksud sing ora genah. Tapi wong ratu iki oleh dawuh oleh wangsit. Ratu iku mesti temen. Tapi lek ningali wangsit rong piring kaya mamang lho. Wangsit rong piring. Iku mau sing tepak meleset. Ratu ini gak kena kadang-kadang bener kadang-kadang main celek. Wis ngene ayo padha dilakoni sebab wong yang diutus ya iku Rasane niki getok pula kaya gulu. Iki sapa numpak sepeda motor? anakku anakku kok kaya cempe kecepet jane aku ngerti nak aku jane ngono eyangmu sendiri niki tentang alas kok enten suara bahasa Indonesia. Biar ku kuliah. Bola kartolo karo endro. Tinggi mbak kok semerep mbak. Lo mang lak wis kok kandani. Cocok wau lak pun sepelan. Wah, wong iki gak genah. Lah enten teng alas ala napa mbak sampean kok mboten wangsul. Ini lo nak tolo. Jamiaku iki wong isi penek di dulu lan iso dulu sing artine aku iki ana swara gak ro rupa gak ana rupa ngerti ya maksude iki sing ana swara gak ana rupa iku radio kok gak ngerti dudu napa mbak kadang-kadang aku ya nyusup nduk wetenge wong berarti niki rempelon. tua tuwek kurang ajar. Tasol, aku ngerti tujuamu kon melaku sampai anjok kini. Nggih, kula diutus kare ratune, Mbah. Iya. Kengken madosi trenggiling sing wulune Mas. Sing sak mesine kon iki duduk wong elek. Soale kon gak onteng-ontengan. Dibae sing elek dhewe-dhewe. Aku ngerti, saya kok golek iki trenggeling wulune emas, Mbak. Wulune emas. Nggih. Napa enten, Mbak? Nek jane ngono, ora oh, ono nak kartolo trenggeling sing wulune emas. Lah nek ora oh, ono, ora ono pun. Lah nek kon kepengin trenggeling sing ono wulune emas, nggih. Iki tanpa nono. Napa niki? Iki trenggeling. Terus mak duduk emas. Napa? iki trenggeleng kayu biasa cuma isane wujud mas, satu nang dhewe ya apa isane kaya emas wah sing enak disepuaken awur ya dicet lan Niki, niki napa wonten trenggeleng wulu mas iki napa wonten mboten mbah ya gak ono oh, lek sing dibalik Ya, bener kon bareng bener kok getno ae Wah, lek ngono awakmu ki apa ya? Wis, ya aku mau iso ngekeki wasit sing koyo ngono iku. Wasit niku bal-balan, Mbah. Eh? Wasit sing ngatur bal-balan wasit. Oh, iku. Wasit. Wasit. Lah ya oh, wasit. Oh, sampean wasit ngono. Oh, wong wasit kok wasit. Wis aku tak balik niki Mbah sangu, Mbah. Eh, gak usah, gak usah piro sih? Piro? 200. Orang atas apa? Nabu. Oh, nak ingin usah. Kau jahat tak balik aku. Bang, orang atas bangsa ini kalau suun. Duh, duh, Hilang. Hilang. Oh, nempel lawan. Sampean tumona. Apa? Ono wong sedik moto duwien. Bukan ana wong ini ya butuh duit, Ndra. Kangoni gelemah. Ndra, nek koyo ngene aku curiga karo Gusti Ratu. Nek e trenggeling mlumas uga ana dawuh baik. Hmm. Ayo saiki yo trenggiling-trenggilingan iki di dicet. Ngerti hmm. apa enggak? Ngoten. Ditegesno ya apa karepe ingkang ratu. Temenggung kunadi. Terus bundi Gusti. Kowe aja semelang lan aja wedi. Waduh mboten. Aku wis merentake si Temenggung Saparing jubuk bojone Pati Kartolo nang griyanya. Napa griyanya? Ono daleme. Oh, kowe ngerteni ana. Wis pundi? Kartolo tak kongkon nang gone Gunung Sremet ngupadi anane Trenggeleng sisik emas. Samaring samar gawe ping gawe Gusti. jane ora ana. Kuwi mung pokal gawe ku wae. Oh, Ya tolek lek wis kartola iku nanggone guwa utawa alas, nggih tekaning pati bojone Randa sing duwe dak ana maneh liyane. Ah, <laughs> nggih, Ratu Wicaksana gedhe kuwasa aku iki. Nyuwun, Gusti. Sopo iki? Ulang yang rawuh. Wah. Oh. Kula ingkang rawuh. Kula basakaken ki ambek. Yo yo yo. Kok dibasakno wong ya gak ana kesuwen ya. Nggih, nggih, nggih. Ya ya ya. Tapi sampun dak kesaken penggale. Tak jarenge pun kula ngatur kalpatan. Yo yo tak tompo yo. Putri sing jenenge Roro Kacim sampun kula beto ngriki. Heeh. Mm Ning sampun kali dalu kula inepaken teng griyane bebek. <laughs> Wah. Iki eh niki temen gong kurang ajeng. Lho, sebab niki teng tengah wono kedah. Oh, Ngomong inep wae. Kaya ndira sapa Kon. Ning gurung terjadi. <laughs> Gurung dong. Niku nek kali tiang istri ngoten mboten kerang Oh. <laughs> Heeh. Kepanggih tiang ayu monyor-monyor kula nggih. Ora kebimbang mboten. Hmm, kepepet. Lah kirangan malih neng. <laughs> Wah, kurang ajar kowe. Temenggu. Kok inepno pirang dino? Morong dino. <laughs> Hah, pringisen guyu. Bocah e wis aja pringisen karo watu. <laughs> Sampun wonten. Bocah e rok apa kanggo kulot? Wonten jedin. Loh, Karsane wis rumiyen. Oh iya to. Nek kraton, kraton mung hmm. sikil gedhe bal tekane wono ora oleh. Nek ngono kon konsep dhisik. Nggih nggih. Eh Dalem kira duwe 100. Kowe bar ndegawe balekno 150. Nggih, kula betaya terus 200. Sampun nggih 200 repes naon? Sampun lho. Gawe napa? Pada silat. Ini terus brengos niku. Lho, pasti mengikau putri niku. Bocah ayu? Siapa Gusti? Roro Gastini. Nggih. Apa wis tenan-tenan kowe mantep madhep ning ngene kratone gumet? <laughs> Eh? Dalam jarang mangertos Gusti. Saiki aja mbok pikir sing ora ono. ya tau senajan awakmu mikir tanpa guna delon kowe ditinggal bojomu pasti kartolo tambah sing tambah ayu ora tambah elek lha iki kok dangu mboten wangsul bojo kula Gusti lho lho samar samar ping gaet upu gandrung ning tengah alas lek pancen liwat jenenge gunung sremet dadilan patine aja cacak manusa kartolo ora tau jamu <laughs> Hari watai keseper kowe ya Jadi? Jadilan patine bojo kula matri <laughs> saiki nyoder mati yo oh gusti wis kula derek sinten gusti ora ana wong siji liyane liyane aku wis to ngero aku njaluk opo kowe opo njaluk tak entek bandamu heh <laughs> kula mboten kagungan napa-napa gusti oh aku kok iso aku <laughs> apa lagu nostalgia ngono? Apa rimane lagi? Boleh-boleh. Oh iya, aku cemburu. Boten Gusti sedang-sedang saja. Balung pake jumbo ayu kowe. rosi senajan gak duwe duwe mane totol bambi Gusti Ratu Suantenipun kok blender Kek jaman wis Kowe tak cedek idek mancal mancal kowe oh, arang kuda enak eh, enak tak kawan saja Sesundi, sesundi, sesundi. Bareng aku gandrung bakul blek numpuk. Dia. Yo yo ngene rong dina ngapalno aku. Ora duwe gending. Santip baris. Tunadi. Kuwe rasa nang kene tuku rokok kuwe. Mediun. Nek enak nang ngajuk metu wadi. Yo. Nggih nggih Gusti. Yo yo. Wis seminggu. Nggih. Piye kuwe saiki? Gelem ora? Pundi to kersanipun Gusti Ratu menika? Kuwe ra gelem. Kuwe ra gelem. Lho, dadak kowe ora gelem ora gelem oh oh oh merocot waduh tak saut nek beane tok lho tuan tuan tuan tuan kesi Waspadake kaya sipat Pekarto. Nggih Gusti. Kanthi wirujeng slamet tanggemu rawuh ning ngarsaku. Kalau dipunutus kalang gestiratu Ratu sampun ansal gamel Endi? Lah niku Trenggiling Pulune Mas nika kok. Loh, lho kok mripate karok. Layar niku. Terus ya surat genah. Eh, niki ora apa-apa. Kali mboten kerok. Iya, iya. endrole nyekel kebacut. <laughs> Miring, motone keplotot. Iya iya iya. Wong jampi senajan rupane ngopo, pokoke mandi. Nggih tak tompo patih. Ora weru. Nggih sak durunge kowe tak parilae karo teko aku karo pangkatmu tak undake, kowe bakal tak omongi lho. Wonten menapa kowe mas ora ngibit to patih, patih. Mboten nate tilem. Duh, wonten apa? Bojomu sapa jeneng? Roro Kasini. Nggih. Wah, dadak sawangane meneng kurang ajar. Wonten apa? Aku ora atur ora diargani, ora diajeni, ora dihormati. nyunyah nyunyuh karo aku. Apa sipun apa? Lah dadak dekne lho tekane omahmu, nanggone keraton. Nggih. Lawang kamarku gak tak buka dileboni atik sarungan tok ngono. Tak kurang ajar iku jenenge. Lho, Kang Garwong niku gandrung oh, karo aku aku ora dipek gak apa rokok. Sampai garwa roko aku moh aku. Dadi Kang Trisno menika garwa aku lho. Iya dudu aku padha kenal aku ku guru PK 6. Dadak kate aku si Roro Kasini. Menika saestu. Tumindak ora bener lek gak persakoke karo iku jenenge temenggung. Oh, kurang ajar dia sing. Heh, temenggung. Sapari karo si Gunadi. Eh. Saiki Kartolo wis padha budal ngajar sewedok perbuatan gak bener. Ngurung dipecahi. Ayo padha ndeleng. Teng pundi berarti? nang gone Kartolo kono kepatian. Gak di kendaraan. Ayo gendong-gendongan. gendong gendongan urip kaya aku ngene iki oleh gak seneng ya apa aku saiki duwe mantu patih patih katik patih lu gender lu kok boleh aja kono anakku katik ya saiki wis nok gone kono rumah saku uripe wis mapan aku wis melok seneng wong tuwek nek panjeni duwe anak katik saiki ketoke wis mapan aku dhewe melok seneng Cuma bilang-bilang dino iki kok serodok gak enak atiku. Luwe-luwe biasae ora ketang sak ulan rong sambang. Iki kok gak ono kabar kawusanane. Bapak. Lho. Sopo iki? Lho, gak ngono kok niki opo oh? Nanggone wong tuwa Gak sungkem kon kok malah nangis iki. Dise Pak aku ngomong entani larane gendeng. <laughs> ya ngono aja sampe jambur ya. Lah ngono kon nangis turut dalan niku. Apa? Oh. Iya Pak, aku ana perkara Pak. Oh, jangan ditekel polisi ta. iya boleh nyolong PT. Ngawur. Sampeyan niku kok teko polisi barang. Lah ngono kon kena perkara perkara apa? Ngene lho Pak. Iya. Gusti Ratu kudu seneng ambek aku, Pak. Kabeh jane ngerabi aku. Ratu ndi? Ratu ndi, Mang? <laughs> Kok sampe lah karo ratuku ku nek panjene kon iki wis duwe bojo. Ya ora, Pak. Lah panjene bojoku dibujuki. Dikongkon nanggone Gunung Sremet. jarine golek iki apa trenggeling sisik emas ngono lho Pak tibake bojoku budal aku dirudo peksa Pak Oh kok jange diprokotok Lah mangkane Pak Aku ditimbahin nang ning kraton Pak teko kono dadak aku di ujat-ujat Untung kon gak pretel Gak ngono ni mesine ratu iku lak yo ngerti nek kon iki ndek bojo Ratu kok ana ratu sing colo bareng Ya mesine ngerti, Pak. Tapi ya mbo, wong seneng ambek aku terus aku melayu iki mau, Pak. Wah, nyes nek kadek ono ratu gelem grabak ngene. Dadi ratu meneh pisan. Apa tibane, Pak? Iku ngono pancene wong gak patek bener. Sampeyan wani, Pak, ambek ratune. Sak piro ya ratune? Sak piro? Oh, nek kono cilik Pak. Oh, cilik? Heeh. Uh Hmm, tak gajekne grepung. Wani aku. Wani. Wani. Kupinge ombo. Kupinge ombo. Ombo cilik kupingku. Oh, ombo. Ambok kan, Pak. Wah, gak wangi mbek ni. Mergo kalah tengen. Lah aku terang njaluk tolong sapa Pak nek sampean gak wani Pak. Wis oh, gak wong aku elek-elek wong tuamu. Nek kon sampe Ono kejadian sing koyo ngono aku kudu bertanggung jawab. Nah. Nek gak tanggung jawab kok kan ning ngoyo. Saiki gon diratine. Sampeyan kemeten teng temen ta? Lho, meten tapi sese kempes. sampai niku Pak, Pak. Lah iki bojoku gak ngerti, Pak. Nek aku dirudopek sampe ratune. Oh, gak ngerti. Gak ngerti. Ya apa nek ngongkon ndang sikon goleki. Lah sampean gak ero, Pak, ngene Gunung Cermet Gunung Cermet. Nek Cermet gak ero, nek Cermet Cermet terus. Iku wong mulut, Pak. Kok ngene iku? Lho, Akbar syuk Mora tua kula ngaturakan kelepatan Ngomong apa aku? Sampai ini kalau diaturi lepet Oh Ya kan gak mau nangguri kono Oh jadi ini cara Jawa ini kasarannya jaluk sepura Iya kalau nyumpang apunten menangkan kelepatan Oh sungkem Sungkem kula konjo Ya gak apa-apa Jaluk sungkem saya gak apa-apa Suri aja gak usah Sampai sampai madatung kula tak pak Lah rumah sama aku madat nangguk Kalau bapak posong ya Iki sinten? Iki marang tuaku. Omong ngono. Anake ayu. Apa? Bapake kok semar. Semar tapi lak jek gagal. Uang kok dilokno kaya semar. Iki sapa? Pembantu kula. Kula buruwe. Oh, buru. Lah kok sing ngedusi anak sampean kula. Lah apa anakku kok dusi iku? Niku nyepak-nyepakken iki lho, Pak. Oh, nek nyepaki oleh, tapi aja kon dusi. Kok nek kadek ngedusi gak kene anggon. <laughs> Wong ngedusi kere ya kok gawa. <laughs> Kirimku sing tresno kali kula ngoten lho. Untung kok kerek kete. Dadi kok gowo ndelereng ae. Lah ngono. Iki apa bojomu moro-moro nangis? Ngeten, Pak. Iya. Kula ngantren kepatan yen pangapunten. Kula badhe wonten urusan kali bojo kula. Iya, iya. Nggih, wonten kekasaran kula nyumbang punten. Heeh. Ya, Jen. Nggih, Kang Mas. Terus karepmu piye? Eh, tak tinggal jodoh karo Gusti Ratu malah awakmu menyang keraton kok kudu seneng karo ratu ini <laughs> terus karepmu ya apa eh? oh, Kang Mas menika lepat Kang Mas sanes kulo ingkang remen ning Gusti Ratu piyambak ingkang rudha peksa kelan kula Kang Mas. Apa bener? Inggih saestu Kang Mas. Wis omong amur aku tak percaya. Lho. Lah ngono. Kon kok loro ngantem anakku? Salah apa? Sing ngantem sinten wong bokongku dhewe lho. Aku jane ya wis seru tapi tak gawe ngono. Sampean kudu eling udang di balik batu. Kok oh, ngono ta? Eh, Tapi gak percaya. Apa sebabnya? Aduh teko kepatian nganti keraton. Yen panjenengan gak karepane bojoku seneng karo ratine. Wis toh Ora mungkin. Kok ora mungkin? Ora mungkin. Ora mungkin ya ora mungkin. Saestu, panjenengan tindak datang Gunung Semet niku kula dirudha peksa kelan Gusti Ratu, Kang Mas. Wis ora percaya. Hmm. Nah, blek bokong meneh. <laughs> Wis ngene. Aku iki izin. Yen bojone Fatih nganti nglamak kepin dirabira itu izin. Berarti wong wedok ora ngajen wong lanang. Kowe bakal tak percaya nih. Wis pun kita Kang Mas. Aku tega karo kowe. Kula mboten lepat sak estu kok Kang Mas. Udu mati sebab kowe sini sini nabi aku, he? Saya apa Pak mati ya, Pak? Tuh wong jenenge anak nek kon dipateni aku ya gak mentolo. <laughs> Ngono lho, pengarane anak. Cok, sepuro entah wong ngono eh, teh. bapaknya. Teh cok yang nopo ni. Oh. Kan gak ana elek wong kon iki mantuku tuwa aku. Wis sak ngene. Bekas mopo? Dudukno kebenaramu. Nek awakmu bersih utawa ora. Dudukno nak. Sak itu penyelingan badi merjayani kula Kang Mas. Heeh. Mm -mm. Inggih sak derenge kula pejah Kang Mas. Kula badhe pasang diri. Apa? menika wonten toya. Heeh. Ana kula mboten mentala ndek Samane kadhe mati mboten perlu ten giri Gusti. Wonogiri. Wonogiri ku Solo, Ndra. Pasang giri Pasang diri. Pasang tengen ngono lho. Terus Bapak sampean, bapak sampean mau jaten buri kalau aku ya, Mas. Eh, Jandra, wis jange aja diploro bapakku. Wis pasan girine piye? Eh. Menika wonten toya Kang Mas. Banyu putih. Inggih. Rampung ana dawet. <laughs> Pak. Apa? Jenengane gak tanggung jawab malah ngrusi. Sampeyan titeni lek anak sampeyan iki memang wong sing bersih. Iya. Tengerane. Tak Banyu putih iki. Tak seksenane. Sampeyan seksenane nek banyu iki putih iki dadi butek. ateges aku salah nglakoni serong pak tapi nek putih nek banyu tetep bening putih berarti aku bener pak tidak mati nek aku lho gak iso nangis aku tak ngono nek arek lho Hendro Ege Gusti Hendro Ege Gusti Duh ketiwasan bro Kasilan pagi Tak mari ini garu aku Tak percaya Tak jelok banyu kok tetep gending ateges iki pokal gawe ni Gusti Ratu. Kula pun ngomong balak-balik udang dibalik batu. iki kisah sing kok udang dibalik batu terus. Nah, Pak, kula ngaturaken kelepatan. Ateges bojo kula niki teman-teman mboten tresno kalau Gusti Ratu. Sing kurang ajar niki Ratu. Pak, sampai nuripahkan malih bujuk lo pak pak ini menusuk gak luput kok salah pak sampai ini sekerti sekerti apa pak ini aku elek cicik dua cekelan kenapa mbak muncul malis mati ini iya elek-elek aku cincin dua cekelan kasih bujuk ini bujuk itu ya gurung Wes dini mati sik sak jabane pasti. kesabaran sampun aku kesabaran katok gelek ngene. <laughs> Ya nak, kasini. Kon durung wayahe mati nak. Urip. kok kaya wong obat. <laughs> Uripe kaya wong obat. Grucuk grucuk grucuk. Apa iku mau Pak? Arek pelayan. <laughs> Ya, jeneng Masih kesepundi kamu. Nyoto-nyoto lek sliramu iki tresno karo aku. Dadi sing gawe pokal gawe Gusti Ratu. Iki saestu, Kang. Ngene aja kesuwen. Endro? Nggih. Kanjeng Papa. <laughs> Halo Papa iso sirahe bocah iki. Iki iki iki iki. Pun pangestu panjenengan kula suwun, kula tak tengkaton. Kula abra-abrike Prabu Slamet. Iya, Nak. maksud pundi? Kawitane gedhe cengguri. Hmm, nggih. Hmm, okay. Keririkan grojokan suwe dadi didam. Ya to. Kula nyumpetno mboten sekecok. Bareng aku ndelok si Kartolo mlayu nguber sing wedok badak ning omahe ora aneh. Lho, kan juga torop wabe lambung. <laughs> Dadi wong bowo gak ketok belas. Oh, iya. Lah saiki lek pancene si Kartolo kaya ngono ya ben golek bocah putri sing ayu. Lho, jodoke karo aku. Kowe njaluk apa keturutan, Rik? nek karto mboten terimaaken dhewe. Yo halah enteng. Suwe mijet wae ranti. Oh, ora ranti kon. Ranti mumpun dipegat sing lanang. Ah, bener. Inggih. Oh, ora ranti, ora ranti ngrandekan. Wis ini mo Gusti. Yo. Dadi ora kesuwen karo karto lompate aku duwe panguwasa ratu kok. Oh, nggih. Panapa Lho, sapa iki? aja wedi. Yen critane kowe iki mbelane wong bener aja wedi. Wong salah aja dibelani. Iya. Tak jabel basaku. Oh, jabel enggak apa-apa wong basa ae. Pepen. Kono, situ ada mikir. Kono digone iku nabi kok. Mriki kok sih. Kok apik kelakuanmu? Kek dene apik. Nek ngono gawe pokal gawe, gawe-gawe kok ngono munggah nang gunung sremet. Golek trenggiling sing sisik emas. Jelas ini wulu emas iku ora ana. dawe mbah sing meneh wisik karo aku karena iku kok ah. gawemu mbahmu iku gosip bos goroh tok isine iku aja kontol dienekno jandang jandang dienekno bleko Ya yes, pokoke jarak napa pokoke muni. Katel apa patek kowe? Ratu, sakjake kok metiti kowe. Awakmu kudu nyontoni sing bener. Loh, tak conton. Dadi wong ku jok nyontoni sing salah. Lek ratune salah, sing ngisor melok salah. Ya jelas kok. Jelas e kowe kepengin ngrebut bojoku. Loh, Dadi wis tumama kaya ngono, baru ngerti kowe lek bojo mertak pek bojo, heh. Ora apa wis ngene. Yen iso nglangkai. <laughs> Kaya ketegak. Lantai apa? Ngomong kowe. Langkai tertek. Urung dijangun kok. Langkai balung iki lho. Balung-balung. Gembung-gembung. Langkai bangkene patih. Iso awakmu rabi bojoku. Lah nglakai liyane akeh kok nglakai buake ambun ah, ra enak kok. Ayo, wani mbak aku. Apamu sing tak wedeni? Wani eh, Hei, ayo, hei. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ikum perang cara apa sih mulu? Bang. Eh, ayo kok kayu modelnya? Satu. Eh, ayo bukan jajamu. Loh, paten <laughs> oh, oh, iki. Duru. Duru mantep. Wis keri ketok kok niku. Oh, kok iso. Pecah aku iki. Yo mati ya. Nek sampean pecah kok eh, tahu Iki mang sing mburi aku rada anu bingung aku. Iya, soalnya kan skenario ini gak cocok. Ada ngadek-ngadek kok. Kita mati kok bisa. Ada ngadek-ngadek kok. Ada ngadek-ngadek. Kau ini kira apa sih? Kenapa pak? Tak dina ini sih aku gak tak damel Oh gak tak damel Tentu kelali tak Loh sampe ini Tak Iya. Lho, dina niki dina iki kok roke niki apa de kelungkuan. Lho, tarap enak apa? Lho, muni bawa tapuane bak. Kok ana tamu ta? Wis. Lho, iya. Lagi kawin tani sing mlompok mriki. Lho, kok jangkep lanang kok bapak oto. Lho, iya. Ayo, jereng dadi ya. Ceritane durung dadi sing sing kelingan. Ya, kok kono ae. Eh. Lho, wis jam pira iki? Waduh, iya, jam setengah rolas jan. Kuwi iki apa sih? Kok kono para esuk malah ri kawur kok niku. Lho, adol iki. Wong ceritane jereng dadi tugel malah nggih. Lho, separuh separuh ya timbaran pokok saya kena kena iya sampe dingek lho aku tak gelem dingek nek gawe bareng kon bareng iya selamat apa tak bari punadi sapari sapari mas endro kabeh kabeh trawitane iya saiki trek bane mledos ya terus gamelane enake eh. gamelane nduk kono iso lho cek gamelane sing dhewe kae kok nduk ngarep awake nduk mburi ayo maraton